كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi smo evo Dobričac, večeras ćemo završiti šala tala deveti, onaj, tom ili devetu knjigu od e, Zbidajeva Nihaje, početak i kraj istorije čovečanstva. Mi smo došli do 122. hiđarske godine. U toj godini je poginuo Zaid ibn Ali ibn Husein ibn Ali ibn Abi Talib. Razlog tome je što, je, što su stanovnici Kufe njemu bili obećali dati prisegu kao novom halifi, pa je on njima saopštio, odnosno prenio im je da te godine se pripreme za takozvanu pobunu, odnosno da odbiju vlast Hišama ibn Abdul Melika. Pa su, dakle, oni jel, mislili su da će, se, da će se pripremiti, međutim, kao i svakoj vlasti, u svakoj državi postaje doušnica. U nas je bio jedan u Mahale, odnosno u selu, nas bio jedan čovjek, ja sećam ako dijete. Pa, neć, televizije nisu bile rasprostranjene. Televizije se možda raširile 70. i neke godine. Prva televizija došla u naše, naše selo 68. i 69. godine. I čovjek koji kupio televiziju bio je moj djedo. I televizija se krije. Kaže, u susjednom selu našom ono, prenese se haber, nije bilo telefona kod nas, prenese se haber, ide inspekcija i pregleda ko ima televiziju. Oni uđu u kuću, imaju pravo da uđu u kuću i da pretraju kuću, da krile se televizije u čaršafe, u jastuke, u jorgane, u one kredence, u regale, u svašta se krile. Nosi se na tavan, ko može da tavana brzo stići. A bi jedan u selo, ja ne bih spominjao ti mene, zato što su njegova djeca živa i nemam pravo na to. I ako dođe inspekcija, kaže taj i taj je prijavio. Znalo se, znalo se ko prijavio. Kad je svaka vlast imala te sve neke petokolonaše, dakle, jer se on zove insider ili outsider, insider, insider je uljez, jel? Po imenu Suleiman ibn Suraha je odnosno ode do Jusfa ibn Omera, namjesnika Iraka, i on kaže njemu, Eh, Zaid ibn Ali se priprema za tako zvano, naziva to huruđ, to jeste huruđ min, min ta'a, jel, izlazak iz pokornosti tadašnjem namjesniku, a kad izađeš namjesniku, izlaziš iz pokornosti samom halifi. Kaže on, priprema stavnike Ehl Kufa, priprema stavnike Kufe, a onda je, kaže, Jusuf ibn Omer eh, pripremio jednu manju vojsku i poslao da ga onaj traži. Kada su šije saznale, šta će se desiti, šta se dešava. Oni se sakupe ko Zejda ibn Alija i pa kažu njemu Jerham Kalla, ti si, kaže, nas pozvu da se skupimo, da se pripremimo za onaj odbijanje pokornosti halifi i onaj na, njegovu namjestniku halifi. Pa da nam, kaže, ti reci nekoliko stvari da znamo koga ćemo mi to podržati. Kaže njemu, šta ti misliš o Ebu Bekru i Omeru? Kaže, molim Allah da im oprosti, nisam, kaže, čuo nikad nikoga od Ehl Bejta da ih se odreče. Ja, kaže, smatram da Ehl Bejta su pravu i da su njih dvojica bila na velikom hajru. Kaže, pa zašto ti onda želiš odmazdu ili osvetu za prolevenu krv Ehl Bejta? Kažu, odnosno njima odgovara, mi smo bile najpreče u ovoj stvari, to jeste da preuzemo mi hilafet nakon Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, postojali su određeni ljudi koji su nas u tome prevladali, savladali i potisnuli, potisnuli se nas u neki treći plan. Ali, kaže, to kod nas nije dostiglo menzile, to jeste nije dostiglo nivo kufra ili nevjerstva. Međutim, mi kaže znamo da su oni bili pravedni, da su bili dobri, da su postupali po knjizi i po sunnetu. Kaže pa što su onda kaj boriš protiv ovih? Kaže njima Zeid ibn Ali, ovi kaže nisu ko oni o kojima vi govorite. Vi govorite trenutno iz vlaste Mevija, a ja kaže govorimo o prvim halifama nakon Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovi su kaže eh, učinili nepravdu ljudima, učinili su kaže nepravdu sami sebi. A ja kaže pozivam na Allahu knjigu i na sunnet Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem pozivam da se ožive suneti, pozivam da se onaj e, umanji djelotvornost novotarija. Ako vi, kaže, hoćete da mi se pokorite, bit će, kaže, dobro i vama i meni, a ako nećete, ja, kaže, nemam nikakve moći nad vama. Pa su, kaže, odbili. A ovdje u arapskom jeziku stoji jedna riječ farafadu. Rafd ili odbijanje, odbacivanje te njegove priče, njegove teorije, to jeste samo smatranje Ebu Bekra i Omera da su oni e, bili pravedni, kod šija je zločin ili grijeh. Kaže, pa su oni od tog trenutka dobili ime Rafila. Oni koji su odbili stav Zejda ibn Alija, a koji u suštini bio stav Ehl Bejta, da su prvi halife bili pravedni. Čak što više, najteže im je palo to što su e, što je on i ostali, dakle Ehl Bejt, smatrali da su ova dvojica preči hilafet neka Alija radijallahu anhu čak što više su prečili hilafeta i Osmana radijallahu anhu. Kaže pa to im je jedan od tačaka koji im je zasmetala. Zaid se pripremio sa onima ljudima koji imao sasvom već da izađe iz onaj, poslušnosti halifi i njegovom namjesniku. To je bilo pred sam kraj mjeseca Safara, onaj 122. godine, pred početak 123. godine. Kaže, pa je onda Jusuf ibn Omer napisao namjesniku Kufe Hakemu ibn Saltu, da pripremi, odnosno da spremi, odnosno da pokupi ljude u centralnom džamiju, da ih sve zatvori unutra dan prije nego što je Zaid ibn Ali trebao da napravi pobunu. Kaže, zadrži i ne pušta ih džamije nikako. Dakle, ostaći u džamiji, tako da kada se Zaid onaj, pripremi da izađe, neće imati koga da ga podrži. Kaže, to je bio utorak, pred sami kraj Muharema, dan prije što je Zaid treba da napravi pobunu, I onda kada je došao sabah namaz, kada je Zaid izašao na, eto, što mi danas rekli, na trg, Kufljanski trg, Saha, i pozvao, i oni su govorili, ja Mansur, ja Mansur, o pomagač, o pomagač, i kada je okupilo se oko Zaid ibn Ali 218 ljudi, samo 218, umjesto desetina hiljada koliko je bilo u Kufi. I ova dendena ili ovaj način, ovaj običaj košija bio tokom čitave istorije. Uvijek svakoga su izdali i od njegovih prethodnika, njegovog djeda i tako dalje. Kaže, pa je Hakem napisao Jusufu, kaže da je, je Zaid ibn Ali već izašao sa svojom skupinom i da mu pošalje jednu skupinu vojske, da se suprostavi njemu. Također Jusuf ibn Omer je došao sa svojom vojskom, bilo je onaj, otprilike 500 konjanika i još više pješadi i tako dalje, oni koji su bili unutra kufe i onda je došlo do okršaja. Onda on, Ibn Ketire, ovdje spominje e, načine bitke, ko je prevladao, ko je, kako je bilo da je Zaid ibn Ali na početku same bitke ubio nekolicinu njih, jednog dana ubio 70, poginuo nekoliko njegovih ljudi i tako dalje. Međutim, e, kada je došao zadnji dan, e, Zaid ibn Ali je pogodila, je, pogodila jedna strijela u lijevu stranu čela. Od ga pogodila strijela i ostala mu u čelu. I oni su ga pomakli sa bitke, došla je noć, uh, eh, Jusuf eh, ibn Omer i Hakem ibn Salt, oni su mislili da je, da je prekinuta borba zato što je došla noć, pa ćemo nastaviti poslije sabaha. Jer vi sjećate se kad se borili Moavija i Alija, Rabe Alija jedan protiv drugi, zajedno su znali klanjati, kad dođe namaz, klanjaju, razgiđu se ponovo u tabra, ponovo nastavi bitku. I tako dalje. Dakle, vlast, odnosno, jel, eh, imalo je, imala je svoj, svoj utjecaj na ljude i dan danas to ima, samo što na drugi se način danas dolazi do vlasti. Negdje. Pa su onaj Zejdu pozvali e, liječnika, doktora i kad je doktor ga pregledao, izvuče mu onaj strijelu iz glave i on je odmah umro. Radijalanhu, varda. Onda se njegovi prijatelji razišli, odnosno razišli u mišljenjima kako i gdje da ga ukopaju, pa su rekli neki, hajmo ga obući u njegovo vratno dijelo, baciti ga u rijeku, ne ga rijeka nosi, neko ovi ne znaju šta je sa njim bilo. Drugi su rekli, ne, odvojit ćemo mu glavu od tijela, pa ćemo glavu sakriti, skloniti ili zakopati, a tijelo ćemo ostaviti, neće niko prepoznati njegovo tijelo, među ostalima ubijenima. Onda je neko rekao, njegov sin se pobunio onaj, i rekao, tako mi Allah, Jahja, tako mi Allah, nećete moga, kaže, oca ostaviti njegovo tijelo među onima ubijenima na, na, na ratištu i na bojištu, da ga ne bi psi, odnosno, jele, ono skrnavili njegovo, njegovo tijelo. <clears throat> Kaže, pa su onaj, sastavak jednog mišljenja, to jeste da ga zakopaju na večer i da puste, odnosno da donesu puno vode na to mjesto, da poliju vodu na to mjesto, da se ne, ima, da se ne zna opće ili opšte gdje je kabur. To jest da se kabur pojav, odnosno poravni, da se zemlja poravni, da bude sve onaj ravno. I tako su ju radili. Međutim, <clears throat> među njima je bio jedan sluga, od e, Zeda ibn Alija, rahmehullahu ta'ala, iz Sinda. I on je otišao kod Jusfa ibn Omera i rekao mu, ja znam gdje je ukopan Zeid, ja ću vam pokazati njegovo mjesto. Kaže se da je Jusuf ibn Omer naredio s njegovo tijelo iz kopa, Kaže se da je nakon toga njegovo tijelo razapito, da je ostalo razapito četiri godine. To su sve rašte predaje u jednoj predaji stoji da, da mu je odvojio glavu od tijela, da je postao Hišamu Ibn uh, onome Abdurmeliku i tako dalje. Međutim, Ibn Ketir se ne slaže sa ovom predajom pa kaže njegovu glavu je odvojio onaj uh, e, Vlad Ibn Himar, jedan od posljednjih umejevičkih ili onaj uh, vladara Beni Umeje, a da to nije od, uradio Jusuf Ibn Omer. Naprotiv, Jusuf Ibn Omer nije ni znao za, za taj događaj. Allah najbolji zna. <clears throat> Nakon tog događaja, stanovnici Kufe, stanovnici Kufe su ostali ti odakle je odnosno gdje je ostala kolijevka Rafidija, a stanovnici Mekije su tada poprimili naziv Zaidije i odnosno najviše je bilo onaj odnosno njihov stav istupljeni ili kako da kaže najpoznatiji stav o tome da su davali prednost da su smatrali Ebu Bekra i Omera pravednim halifama i čak što više nekad mišljenje da su davali prednost nad Alijom radi Allahu anhu varda. Kad je Zaid bio ubijen, kad se završila stvar sa Zaidom, radi anhu varda, Jusuf ibn Omer je okupio kufljanje u centralnoj džami, obratio im se jednom hutbom, govorom gdje im je svašta zaprijetio, svašta im rekao, vrijeđao hipsovao, psovao, ponižavao i tako dalje. I kaže, ja sam tražio da miru mu'minin do halife, vas sve pobijem, jel da pobijem većinu od vas, a tako mi kaže Allaha, svi oni koji su sposobni za rat, ja bi ih pobio, a žene i djecu bi vam porobio. Međutim, nije mi, kaže, to dozvoljeno, onda je, kaže, završio sa hutbom i sišao. Ove godine je poginuo Abdullah ibn Batal sa skupinom muslimana u Bizantiji. Kaže Ibn Kethir, Ibn Jarir, je samo spomenuo, međutim, Hafiz ibn Asakir u, onaj, u svom tarihu Kebir, kaže, spominje mnogo njegovih događaja, njegovih bitaka, pa Ibn Kathir je izuzeo neke od tih događaja. One živio u Antaki, pa je o njemu govorio Ebu Mervan Antaki, prenosi se od e, Abdullaha ibn Mervana, kaže, kada je ostavio vlast svome sinu Meslemi, ili kada mu je prepustio vlast nad vojskom koja će napadati na Bizantiju, kaže on njemu, uzmi Bafala. Uzmi, kaže Bafala, i pošalji ga sa prvom svojom vojskom uvijek. Dakle, uvijek je išla kao neka izvitnica, ali izvitnica je mogla sačinjava nekoliko stotina onaj e, muđahida ili ratnika. Kaže, on će ti voditi vojsku noću. Dakle, kad niko ne može. Dakle, vodit će ti vojsku, onaj, e, vodit će ti vojsku noću. Druga stvar, povjerljiv je, zatim požrtvovan je i hrabar je. Kaže pa, kad su krenuli sa tim vojskama, Abdul Melik je krenuo sa njima da ih isprati do vrata Damaska, kapije Damaska, a Mesleme onosno, postavio je batala sa 10.000 vojnika koji će ići sa, ispred njega prema Bizantiji. Dakle, Mesleme dolazi sa velikom vojskom, a batal ide sa 10.000 vojnika od muslimana. Prenosi se od Ebu Mervana šeha od stanovnika eh, onaj, Antakije pa kaže bio sam u borbama sa eh, Batalom i njegov, njegovo vrijeme napada na Bizantiju, jer oni nazivaju tu onaj Rum, napada na Bizantiju bilo je vrijeme ponižavanja Bizantijaca. Dakle, kad bi se čulo da ide ide on i njegova vojska, Bizantijici su znali šta ih čeka. To jeste da nikada protiv njega nisu izvojavali pobjedu, odnosno nisu ga pobjedili u bitci. Kaže Batal, govori za sebi, kaj pitali su me neki od onih koji su bili u vlasti od Beni Umeje, šta je kaj najčudnije što se kaže, čuo u svom, odnosno što se doživio u svojim pohodima. Kaže, jedne noći smo ušli u jedno, jedno naselje u Bizantiji i noću, kaže, odvojio sam se sa nekoliko svojih vojnika i hodali smo ulicama, ali smo se dogovorili da niko riječ ne progovara, da se ne smije čuti stopa, da se ne smije čuti oružje ni odjeća, ništa ne smije zveckati. I onda kad je čuo sam kako dijete plače, E pazite sad ovaj detalj. Kaže mati tom djetetu, ako ne prekineš, da daću te, kaže, batal. Dakle, prepadali su svoji djecu. I onda batal kaže, evo meni, kaže, evo ti ga. I dadne mu djete i kaže, ja sam to djete uzeo. Znate li vi za ono, doće baraba, eto barabe, prepadala se djeca, ima baraba, ima oro. I to, riječ baraba je došla od riječi od Barbarose rahmehullahu ta'ala. Ja sam o tome govorio, govorit ćemo nekad inšala, jer on su dio istorije, ali kasnije istorije Osmanija. Kad dođemo, ako voda, kad bude priča o tome, o, o inkviziciji u Španiji, inšala, mi ćemo da pokušamo da obradimo istoriju do 2000 neke, dok, budemo, dok ne nalaže rošavno dadne naj, da, da o tome pričamo. Ovaj, pa su prepadali djecu sa Barbarosom. Barbarosa, Baraba i tako dalje, sve su ti termini uzima, uzimano od velikih muđahida. Ja sam također govorio, ne, ne znam, ovdje, mislim da se spominjaju ovdje, da se uh, moderna kinematografija i filmske kuće ili onaj produkcionite i onaj e, firme bave uglavnom omalovažavanjem ličnosti islama koji su u istoriju islama ostavili velikog traga. Kao što, kao što je bio, na, na primjer, uh, zombi Rahmetulali. Zombi je ime čovjeka muslimana Mujahida koji je vladao 56 godina islamskom državom u Brazilu. I kad kažeš ljudima da je američko tlo bilo ispunjeno muslimanima, da su indijanci bili muslimani, da indijanci nisu bili divljaci, da su imali svoju kulturu, da su indijanci imali, odnosno da većina njih bila muslimana, da su onaj vjerovali ko što nas i mi vjerujemo, da su preuzeli islam od velikog dijela arapskog Magreba kao što je Maroko, Tunis, današnji Alžir i tako dalje, da su onima prenosili islam i kad je e, Kolumbo otišao navod, navoda da traži začne, u stvari on je bio poslan od Izabele i kako se ona je zvao sa Izabelom, ili Ferdinand, kako se zvao onaj kralj? Ferdinand, jel? Ferdinand je Izabela. On je bio pozvan i da ide u potragu za onim što je ostalo muslimana Španije koji su po pobjegli iz Španije, odnosno Andaluzije, koji su pobjegli u Ameriku, da, sanja, da i tamo dokrajiči. I on je bio samo izvidnica šta im treba uraditi, kakvi začin, kakvi bakrač. Onaj, Elemnis i čitava Amerika i, do, i ju, posebno Južna, Latina Amerika, tako takozvana Latina Amerika, onaj, bili su muslimani. I dan danas imate u muzejima u Americi, imate spise zapise o broju džamija koji su nalazili, kako su najlazili tada kad je Kolumbo došao, zaključio je da su muslimani stotina i stotina, otprilike 700 godina prije njega, došli na tlo. Čak što više kaže se da je to bilo 70. ili 80. godine po Hidži, onaj, što nisu mogli evropljani da poimaju. I oni ne mogu da prihvate. Mi smo evropljani, mi smo evropljani, ali ne moramo da budemo dio laži, Jer e, istoriju piše ko? Mi smo pobjednici. Mi smo pobjednici. Pobjedili smo toliko sistema koji su pokušali da uguše bilo šta što se zove ovdje bunara, jezana, on tupa nisu uspjeli. I ostaćemo inšala uprkos tome što oni žele da nas uklone. Ne bi plaho da odlutamo teme. Kaže, to je bio jedan od događaja koji se dogodio dalje o, njegovom dakle, životu. Prenosi od Ebu Mervan Antakija, od, od Batala, kaže, Odvojio sam se jedan put svoje vojske, a ponio sam sa sobom nešto malo hrane. Imao sam osušenog mesa u jednoj maramici, odnosno imao sam hljeba i nešto isprženog mesa i tražio sam ili koga susreo svojih vojnika, jer smo se, kaže, razvojili i misli, odnosno, zaključio sam da sam se izgubio. Kaže, ušao sam u jednu veliku bašću, a unutra mnogo, mnogo povrća. Pa sam, kaže, uzeo nešto kao prasa, poput prase i poput lukovice. I onda sam kaj sebi nasjekao te lukovice i uzio sam pojeo ono meso, onaj hljeb koji sam sa sobom pojeo. I onda me, kaže, protiralo me. Do te mjere, kaže, imao sam stalno proljev da sam se poboju da ako ostanem, dakle, mimo konja, da se neću moći popijeti na konja. Kaže, pa sam se popeo na konja, a proljev je, kaže, nastavio. Nisam smio sići, kaže, sa konja. Jer ako siđem, neću se moći, kaže, više popijeti. Toliko oslabio. Kaže, pa sam, kaže, tako zaspao, spustio sam kaj glavu na njegov vrat, ono, zagrlio sam konja i ne znam, kaže, gdje je me konja odveo. Jednog trenutka sam čuo da moj konj kaj kopitama udara po, tvrdoj, po tvrdom putu, to jeste kamenu, asfa, asfaltu ili ploča, popločanom putu. Kaže, probudio sam se, a iz utvrde poput samostana, popu, nije samostan, popu samostana, izašlo je kaj puno lijepih žena. Među njima ljepotica kaže ona njima, skinite ga, operte ga, operte mu konja, operte mu odjeću i onaj, vodite ga, kaže, nek se odmori. Ja sam se, kaže, probudio. Ostao sam kaj dan i noć, kaže, onda sam se probudio. A on naziva, on, dakle, on ih spominje ovdje, ovdje ne gleda se o vjerskom kardinalu, nego općenito o vođi. Kaže, taj čovjek, odnosno ta žena koja se meni svidjela, ili djevoj koja se meni svidjela, bila je kći od njihovog dakle, namjesnika toga, odnosno, jel, hajde kažemo, vođi toga, onoga, samo te utvrde. Kaže, u tom vremenu došla jedna skupina ljudi sa drugim, isto tako uglednicima, koji došli da prose ovu. I kada im je rečeno da smo sinoć, kaže, dobili gosta takvog, takvog, taj je skočio da me ubije. Pa su onda rekli, je čovjek rekao, ova žena je rekla, ako, kaže, njemu nešto naškodiš, ako mu nečim naškodiš, kaže, zbog onog čega je došlo, nema ništa. Kaže, ja za tebe neću dati. Kaj pa se on smirio? I onda je došao, došao je kraj dana i on se otišao. A ja sam, kaže, povikao one cure i kaže, idem, pripremite konja, zasedlajte mi konja i za njima. I kad sam ih susreo negde tamo u pustinji, kaže, sačekajte me, ništa kaj ne čekaju, on se kaj razbiža, ona je ostao sam. Kaže, jel no ti, kaže, meni hoćeš? I završim kaj sa njim. I vratim se, I e, kaže onoj, ne jaš kaj za koja udat, a ti kaj zeta nemaš. Što znači, dakle, ja sam njega, nema ga više. Samo zato što je ne umije da ga ubije. Batal je bio opasan. <clears throat> Onda on za sebe priča, ja sam malo skratio priču. Kaže, zatim sam onaj pokupio sve one žene. Odveo sam halifi, odnosno namjesniku halifinom, i poklonio sam, a on je izdvojio onu ljepocu i poklonio meni, onaj kada je bila majka moje djece, umula u lad, dakle, zarobljena robkinja koja kad rodi više nije robkinjom, a onaj, kaže, vođa je bio i njen otac, poslom je, kaže, on postao puncem i bilo između njega, dakle, između mene i njega, kaže, bilo je poklona i bilo je toga da sam se ja odkupio za ono što su od mene spasili život. Abdomenal Kibir Mervan, kad ga je postavio namjesnikom Masise, poslao je, poslao je kaže, Batala kao izvidnicu u Bizantiju. Nije ta izvidnica se izgubila i onda je Batal otišao da traži tu svoju onaj, skupinu ljudi i kaže, toliko je bio hrabar da je došao kod njihovog namjesnika i pokucao na vrata njegove tvrđave. Pita ga ovaj dole sa jaf, onaj što čuva onaj, kapije, ko je, kaže, Batal? Sa zamislite ratnu doba. Imaš utvrde, dakle, danas toga nema, imaš utvrde. I dođe ti na vrata neki od dušmana i kaže ja sam taj i taj. Bil ti povjerovao? Ili bi rekao da je frcio ili je toliko hrabar? Kaže, ode batal. Kaže, šta hoćeš? Kaže, hoću kod toga i toga. Kaže, pa sam ušao kod toga njihovog. On ga naziva ga batrijek kardinal, ali kaže, ne misli su u vjerskom smislu. A bili su onaj, dakle, onaj, sam po sebi vjerski osvješteni, kao Bizant, tako i spominje ovdje. Kaj susreli smo se u velikoj palači crkvi i onda sam ga, kaže, zamolio da poruka sa kojom sam ja došao i raz kojim sam ja došao, da ne mogu kaj pričati pred ovim ljudima, kaže, istira ih sve iz ove onaj, sale. Kaže, pa je naredio ovaj kardinal da izađu svi. Ostali smo kaj nas dvojice sam, a ja sam suko sabli, kaj slušaj. I stavio on podrad, kaj tako me Allaha. Nećeš kaj trepnut, kaj glavom ćete kaj odvojiti od tijela reci mi, gdje mi je izvidnica? Kaže, tvoja izvidnica je u toj i toj dolini. Kako su kada je došli, pljačkaju moju državu kako hoće. Ništa im ne mogu, ni ja ni moja vojska. A kada je tako mi Allaha, mislim, zaklinje se Bogom, tako mi Boga. Kada je tako mi Allaha, istinu sam ti, kaže, rekao. Kaže, dobro, nema problema. On njega pustio, nije mu ništa uradio i otišao je našao je tamo svoju izvidnicu, rahimehullahu ta'ala. Kaže, veli, prenosi se od veli da kaj prenosim neke od šehova, o, oni koji su vidjeli, susreli se sa batalom, da je se pripremio na hađ, a nikada u svom životu nije uspio obaviti hađ zbog džihada, jer non stop je bio u džihadu na Allahovom putu. I uvijek je molio Allaha, gospodara u moje podare mi, da obavim hađ i da postignem šehadet na tvom putu. Šehadet je postigo iste godine kad je obavio hađ. To je bilo u susretu sa kraljom Leonom, bizantijskim kraljom Leonom, koji je bio tadašnji vladar Konstantin Grad, to je iz današnjeg Stambola. Lion je e, naime krenuo sa stotinu hiljada svojih konjanika, pa su se susreli pa su se susreli onaj, na jednoj poljani u Bizantiji, ali je Batalo došla vijest od njegovog punca, kardinala koji je ostao u svojoj vjeri, on mu je poslao onaj poruku da mu dolazi, da mu dolazi onaj Lion, kralj Konstantin Grada. Pa kaže, on je napisao Maliku ibn Šebibu, pismo u kojem traži pojačanje vojske i kaže njemu ovaj, Šebib, Ibn Šebib, ostanite u tvrdama dok ne dođu vojske. Kad dođe moja vojska, nećemo, kaže, ulaz sa Lionom onaj, u, u borbu, nego ćemo sačka, sačka da halifa pošalje halifinu vojsku. Ima kraljeva vojska, znate kako to hoda. Onaj, međutim, Batal nije htio čekati, nego je pripremio vojsku i oni su ušli u kontakt sa Lionovom vojskom. I bilo je zabranjeno da ga neko pozove po njegovom imenu Batal pa se nekom kad je čovjek otelo iz usta i nazvao ga je batalom, on se okrenuo i kad su Rimljani, odnosno Bizantici, skontali ko je on, svi su na njega navalili i onaj, onda je Leon prišao i rekao nemojte ga ubijati, međutim to je bio trenutak kad je on već izdisuo. Pa je, kaže, Leon naredio da mu se dovedu doktor da ga liječi, da ne umri, međutim i to nije uspjelo, pa mu je onda Leon rekao, ja eba Jahja, ebu Jahja, imaš li kakvu želju? Kaže, imam hoću kaže, da dopustiš muslimanima da me ona spreme i da mi muslimani klanjaju džnazu. Kaže, ima što pa i kaže, Leon oslobodio sve te ljude koji su prišli na džanazu, oslobodio je iz rabljeništa. Nakon toga, nakon toga uh, je došla, došao Haber do Leona, Allah ga uništio, došao je do njega, došao je do njega Haber da je uh, Ibn Hisham, da je Suleman Ibn Hisham, da je Ibn Hišam ova vojska već došla, dakle, halifna vojska došla i onda je Leon pobjegao u Konstantin grad i nije došlo tada do sukoba. Kaže halifa ibn Hayat, Batal je preselio u, u Bizantiji 120, 121. a Ibn Ketir kaže tačnije da je preselio 122. godine. Ove godine je preselio također Ijas Edeki. Ijas Edeki je bio manifest, teško je tu u bosanskom reći, inteligencije, pameti, razuma. A vidite zašto. Njegovo ime je Ijas ibn Muavija ibn Mura ibn Ijas ibn Hilal. On pripada uh, onaj Kurešijama. Pa kaže Ebu, Ebu Wathel al-Muzani Qadi Basre bio je tabijin jer je njegov djed bio ashab Allaha oposlenika sallallahu alaihi sallam. A kada bi spominjali, kada bi govorili da je neko pametan, da je neko inteligentan i tako dalje, spominjao bi se Ijas ibn Muavije. Kaže Muhammed, odnosno Muhammed ibn Sirin za njega kaže on je razum razuma. On je razum razuma. Bio je veoma pametan, bio je učen, a isto tako bio je skroman u svom životu. Došao je u Damasku u Rima Abdumelka ibn Mervana. Također je odlazio, odnosno sjedio je pred Omerom ibn Abdulazizom. I to posebno je bježao Omer ibn Abdulazizu kad ga je e, Adi ibn Arta smijenio, on, kad ga je smijenio, odnosno kad ga je, prvo ga je postavio za Kadiju Basri, pa ga je posle toga smijenio. Kaže Bubejde i drugi, raspravljao se, kaže, i jas, dok je još bio dijete, i neki stari čovjek pred Kadijom od Abdul Melika, Abdul Melikava palača, dakle, unutra je bila sudnica. I onda mu priđe sudija i kaže, <clears throat> ovo je star čovjek, ti si, kaže, momak, nemoj da pričaš koliko on priča. Kaže njemu i jas, ako je, kaže, velik inkane kebiren, u arapskom jeziku kebir se odnosi na starost i na veličinu ogromnost, kaže, istina je još starija od njega. Kaže njemu Kadija, šuti. Kaže, ako budem ja, ali sa Kadijom se svađa. S Kadijama nije bilo raspravi. Dan danas sa sudijom ne može se raspravljati. Udaljiti sudnice. Kaže njemu, kaže njemu i jas, ako budem ja šutio, ko će prišati u mojime, ko će me braniti? kaže Kadija, ja, kaže, ne smatram da će ti govoriti sa istinom onaj, na ovom mežesu. Kaže, ja ešhedu la ilaha ilallah. Dakle, istina, jedina istina, la ilaha ilallah, možeš je negirati. Kaže, Kadija njemu, ja, kaže, mislim da si ti, kaže, samo jedan nepravednik. Kaže, ja, ja da sam došao po tvojim mislima po tvojom mišljenju, ja bio ovdje. Kaj ti ne trebaš ono što misliš, nego ono što trebaš da presudiš. I onda kad je ustane, izađe kod Melka, kaže imam i ja sa takvog i takvog. Kaže, presudi šta hoće, kaže, protirajte ga iz Damanska, pokvarće nam narod. Jer takvi ljudi, kada izađu javnost, znate kakva je javnost. Kad ga je Adi ibn Arta smijenio onaj, kadiluku Basre, on je došao Omer ibn Abdulazizu, međutim, tražio je zaštitu kod Omer ibn Abdulaziz, ali Omer ibn Abdulaziz je preselio. Kaže se da je sjedio onaj, u jednoj halki, pa je neko, neki od e, eh, Beni Umeje nešto odgovorio Iasu, a Ias je bio poznat po tome da ne šuti. I čak što više vidjet ćete, sada on za sebi kaže, kad ga pitali koji ti je najveći nedostatak tvojom životu, kada puno priča. Znamo da se veda puno priča, dakle neće ošutiti nikome. Pa mu je Ias odgovorio, onda ovaj Emevija kaže, eh, posvađao se i otišao i kaže, znaš ko je ovo? Kaže, ovo ti je Ias i Muavija nisam kaže znao. Kad je došao od sutra drugi dan, kaže on njemu, ja se izvinjavam, ja se nisam znao da si jer si došao u odjeći običnih ljudi, a kaže, pričao si kao neki uglednik. Dakle, on je bio sam po sebi zahid, ali je onaj bio izrazito e, inteligentan i pametan. Ebu Šozib kaže, pričalo se da svaki stotinu godina se rodi čovjek sa potpunom pameću. Pa su smatrali i ja sa Ibn Muaviju da je to taj čovjek. Kaže Ađali, kod Ijasa su ušle tri žene. Kad ih je vidio, rekao je, jedna je doilja, jedna je nevina, jedna nije nevina. Pa su mu rekli, kako ti znaš te stvari? Kaže, što se tiče kaj doilje i kad bi sjela, kaže, prvo uzela svoje gruda i prihvati. Što se tiče, kaže, one djevice, prije nešto sjedne, ona nije gledala, nego bi kaže, ono, polako se spustila na stolicu, odnosno na, na šilte. A ona, kaže, koja nije bila nevna, kaže, spoljala je svugdje lijevo i desno da sve pregleda prije nešto go sjedni. Reci, Hađija. Reci, Hađija. Mahaluše. Junus ibn Saleb, kaže, prenosi sa Ahnefa ibn Hakima u Isfahanu, prenosi, rekao nam je Hamed ibn Seleme, čuo sam i ja sa ibn Muavidu, kaže, znam noć kad me mati rodila. Kaže, kad me, <laughs> kad me je rodila, stavila mi je čanak drveni na glavu. Kaže me Dajni, prenosi od Ijasa ibn Muavije, da je rekao svojoj mat materi. Šta si, kaže, čula one noći nakon veliko kad si me rodila? Kaže, nekom je ispala tepsija, posuda, nešto ispalo od e, bakra. Kaže, toliko je udarla od zemlju, spala je sa, sa sprata, toliko je udarila od zemlje, sam se, kaže, prepala i odmah sam te, kaže, rodila. I toga se sjeća. Rahve hula ta'ala. Kaže Ebu Bekr al-Harajt i prenosi od Omera ibn Šejbe, od Nimrija, kaže, čuo sam od Ijasa da je rekao, nikad ne bi volio da slažem nešto da saznam moj otac. Dakle, poštovo je dakle, svoje roditelje. Prenosi se tako od njega da je rekao, nikad se nisam raspravljao sa nekim od onih koji su bili praznoglavci, osim sa kaderijama. Pitao sam ih jednom prilikom šta je zulum, pa su rekli da čovjek uzme ono što nije njegovo, a onda sam odgovorio, Allahu sve pripada. To jeste vi pripisujete, odnosno da, znate šta je problem kod kaderija? Kaderije su go, pojedine kaderije. Koja sekta sebe pripisuje islamu ne vjeruju kader? Šija Abdelna. Oni što ja non stop i prozivam ovdje. Šije. Šije ne vjeruju kader. Jevreji i kršća ne vjeruju kader. Znate za to? A znate Zašto? ili ćemo to ostati za 15 godina kada budemo radili neki drugi predmet. Oni ne vjeruju u kader, jer većina njih smatra, ili pojedini sekte među njima govore, da Allah ne zna za stvar dok se ne desi. Tek kad se desi, Allah zna za njih. Onda su ga poistovjetili sa njegovim stvorenjima. Jer stvorenja kad se nešto desi, pa u telefon pala ovo i sad znam i ja da je palo. On tu kaže da je kader. Međutim, mi tvrdimo da je od kadera sve hajruhu wa šerruhu min Allahi ta'ala. Rukn. To je kod nas rukn. I bez njega nema imana. Dalje. Od kadera, dakle ono što imaju problem sa kaderom, jeste da je Allah odredio derogaciju. Allah je odredio, poslao je Tevrat, poslao je Inđil, a onda je Allah derogirao čime? Kur'anom. Od Allahovog kadera, je da Allah poslao poslanike i od njegovog kadera da je došao posljednji poslanik. Većina njih kažu da je emr onf, slučajnost. I zato nikad nemojte korist vidio sam slučajno, sreo sam se slučajno, nima ništa drago. Dakle, riječ slučajno u riječniku muslimana ne smije biti. Riječ slučajno nikad ne smijete reći. Nego uvijek kažeš, vidio sam kaderom, susreo sam se kaderom, pao sam kaderom, što Allah odredio, pa se to meni desilo iz edeva prema Allahu mi ne pripisujemo Allahu zlo. Ali Allah, tvorac, stvoritelj čega? Zla isto ko što je stvorio i dobro. On to ne priznaju. Dobro. Je li šetan zlo? Koga je stvorio? Je li Ebu Leheb zlo? Koga je stvorio? Je li Ebu Džehl zlo? Koga je stvorio? Je li Putin zlo? Koga je stvorio? Trump? Za nekog nije, on je hajrlijan. Ne, moj, Hadžija, Trump, Maku, Kasma, Sulejmane, najvećeg terorista. Zlo u kojem ima hajra. Ko alkohol. Dakle, ne možete negirati. I onda oni to ne prihvataju, pa kažu, ne, niti postoji derogacija, niti derogacija dio kadara, Allah da je znao te stvari, on to ne, tako dalje, imaju on, čita, čita im je život dogma, dogma. I zbog toga ne priznaju. <clears throat> Neko je rekao i ja su prenosi se od Ijasa da je rekao dok sam bio u Mehtevu i dok sam bio dijete. Neka kršćanska djeca se smijala muslimanima i govorili su, tvrdili su navodno kako onaj u, u džennetu i smijavali se sa muslimanima jer su muslimani tvrdili da u džennetu nema vršenja male i velike nužde. Pa sam se, kaže, obratio jednom njihovom učenom čovjeku, kršćanu, pa sam ga upitao zar vi, kaže, ne smatrate da dio hrane odlazi u snagu čovjekovu, dakle da čovjek što pojede ne izbaci sve iz sebe, nego što nešto ostane za njegovu, za njegovu snagu tijela. Kaže, pa je rekao da, priznajem to. Kaže, kako onda ne priznajete da Allah će dati stanovnicima dženneta da im to sve ode u njihovu snagu, koji će trošiti na nešto drugo, a to nešto drugo je šta? U žici. Dakle, opet u žici. Kaže njemu ovaj muallim, tiskaj samo jedan šeitan. Dakle, ni mali mu nije mogao ništa. Normalno, ova njegova riječ se odnosi na hadis Allahova poslanika sallallahu alaihi veselem. Prenosio Sufjana, kaže, kad je došao i ja su, u onaj Wasit, došao mu Ibn Šumrume sa, neko, sa nekoliko mesela, čak što više kaže da je bilo 70 onaj, pitanja različitih, pa je mu rekao, mogu te nešto upitati, kaže, upita je već dok si pošao pitati, već sumnjaš onaj, nisi dakle siguran i ono što si došao sa njim. Odmah ga Ijas onaj poklopio. Kaže, pa se složili oko svih mesela osim u četiri mesele. Pa onda je i ja s njemu rekao, učiš kaj Kur'an, da. Jesi ikad, kaže, zapamtio ajeta lijom mekmetu lekom dinekum? Kaže, jesam. Znaš kaj šta je prije njega znam, znaš šta je poslije njega kaj znam. Šta misliš kaj, da li ja ovaj ajet ostavi išta porodci Šubrumovoj da može o njemu raspravljati? To jeste to što ti sa mnom ne slažiš. Ja sam upravo, ti nisi skonto, to je tvoj problem. Abbas prenosi od Jahe ibn Mu'ina, kaže, prenosi od Sejda ibn Amra, on od Ibn Omera, Ibn Alija kaže, došao je neki čovjek i ja su Ibn Muaviju, pa je rekao, Eba Vasile, doka će ostati ljudi? Kaj dok se ne upotpuni brojevi? Kaže, kakvi brojevi? Kaže, broj stanovnika dženeta i broj stanovnika džehennema. Dakle, bit će čovečanstva dok se ne rodi zadnji insan za dženeta ili džehennema. <clears throat> Prenosi se također kada Ijas ibn Muavije krenuo iz Šama prema, uh, prema Mekitu, jeste na Hadž, Sa njim je u toj povorci bio Gajlan El Kadari. Tri dana su išli, niko ni za koga nije znao. Niti Gajlan, znao za njega, Gajlan znao za njega, niti ja, ovaj, ja znao za njega. Nakon tri dana su progovorili, pa su se, kaže, ona, upoznali i vidjeli su, bilo im je čudno kako su mogli prešut tri dana, a toliko raz, razilaženja između njih dvojice o Kaderu. Pa mu je Ijas rekao, Ima stanovnike dženeta koji kad uđu u dženet reče Alhamdulillahi alladhi hadana li hada wama kunna linahtadi nehtadi levla en hedana Allah. Hvala Allahu koji nas je uputio na ovo, ne bismo krenuli ovim putem da nas Allah nije uputio. To jest od kadera da nas uputio da budemo od onih koji su od e, dženetlija. Stanovnici džehennema će reći Rabbena galve talajna šehuetina, gospodaru naš, prestiglo nas ili kako da kažem, pobjedila nas je naša nesreća. Zatim će, kaže, meleci reći Subhaneke la ilma ina illa ma'alemtena odnosno meleci su rekli, gospodar naš, nek si ti veličanstven, mi ne znamo osim ono što sam s njih ti podučio. Zatim je, kaže, spomenuo mnogo onaj poezije od Arapa, primjera od Arapa i Narapa, vezano sve za kader. A drugom prilikom, kad se Ijas i onaj e, Gajlan susreli kod Omera ibn Abdulaziza, ona, došlo je do rasprave između njih dvojice. Kaže, pa ga i ja spritisnuo do te mjere da je Gajlan rekao ja više nemam onaj dokaza, nemam više priče, ne znam šta, nemam ništa više protiv da kažem i priznajem i ja sam je onaj pobjedio. Kaže njemu Omer ibn Abdelaziz, kaže molim Allaha da te uništi ako se slagu. I tako je bilo, Gajlan je, je posle je ubijen jer nije došao nikad te obe. Kaže, jedan čovjek je u njegovom društvu spomenuo drugog čovjeka po zlu, Pa je Jas ibn Muavija pogledao ga i rekao Jesi se kad je borio protiv Bizantijaca? Kaže nisam. Jesi se borio protiv Sindija i Hindija i, i Turkmena? Kaže nisam. Kaže, subhanallah, od tebe su spašeni i Bizantijici, i Sindijici, i Indijici, i Turkmeni, a ovog si muslimana kad je našao da napadaš. Kaže, pa mi je toliko bilo teško da nikad više muslimana nijednog nisam spomenuo po zlu. Očekao da je bio veliki psiholog. Esma i kaže, čuo sam, odnosno čuo sam svog oca da je vidio i ja sa Ibn e, Muaviju kod Sabta Albunanija. Bio je, kaže, crvene puti, visok. Nosao je e, grubu odjeću. Imao istu, kaže, takvu i čalmu. Non stop je pričao, nikad niko od njega riječ nije mogu da dobije. Kad god bi neko pokušao, on bi ga, kaže, savladao svojim onaj, je, e, glasom. Pa mu je neko rekao, ništa, kaže, loše u tebi nije osim što puno pričaš. Kaže on ovo mi što ga je prozvu, kaže, pričam li istinu, ne znam istinu. Kaže, istina uvijek treba se priča. <clears throat> Neki čovjek ga je upitao i jasa o vinu. Kaže ovaj, je li vino halal ili haram? Kaže, jas, haram. Kaže, hajde mi reci, je li vodu piti halal? Kaže, jeste. A kaže ono što se nakiseli grožje, pa se odmah sok dobio od njega, kaže jeste, jel halal, jeste. A hurme, jel dovoljno, do, dovoljno jest, kaže jeste. Pa kaže šta ako se pomiješaju hurme i onaj sok i onaj voda, zašto je kad je postalo haramom? Kaže, vidiš li, kaže ono prašinu, kaže vidim. Kaže, kad sad ti posuo po glavi sebi, onaj, bil te bolilo, kaže ne bi. A vidiš, kaže ono vodu, kad bi posuo, posuo kad bil te bolilo ne bi. E šta kad misliš kad se ona voda pomiješa sa onom prašinom, pa se napravi kaj velika onaj bačva, pa ti kaj bacimo na glavu, kaže, bolilo me i ubilo me. E kaj tako je isto, kaže, i sa vinom. I boli i ubije. Kaže Omer ibn Abdulaziz je poslao Adija ibn Arfa u Basru kao namjesnika pa je rekao da spoji Iasa e, i Kasma ibn Rabiju al Džauthanija koji kaže bude od njih spremni i učeni postavi ga za Kadiju Basri. Kaže pa Ijas je znao, znao da će onaj postaviti Kasima ibn Rabiju zato što je Kasim ibn Rabija bio u halkama kod Muhameda ibn Sirina i Hasana al Basrija. I kad je došao onaj ibn Arta, Adi ibn Arta kod skupio njih, kaže on njima dvojici šta mislite koji vas preči, kaže preči onaj uh, e, ili kaže pitaj Muhameda i ovoga Hasana al Basrija. Kad je skonto Adi ibn Arta šta kaže on hoće, kaže dobro, Pitat ćemo, znamo, kaže, ko je. A onda je, kad je progovorio, eh, Kasibin Rabija. Kaže, tako me Allah, osim kojeg drugog Boga nema. I ja si, kaže, bolji od mene, učeniji od mene, pametniji od mene. Bolji poznaje, kaže, i Kadiluk. A ako budem, kaže, mak, makar ja, kaže, onaj, i slagao u nekim onim svojim, kaže, presudama. Kaže, i ja, vidite, kaže, ovog čovjeka, stoji na granici džehennema, otkupio se sa lažnom zakletvom, a poslije će tražiti onaj oprost od Allaha. Kad je Adi čuo kako ga je ovaj skontu, kaže, ipak ti pametniji od onaj kasme, ti ćeš, kaže, biti Kadija Basri. Onda je nakon toga on pobjegao Omer ibn Abdulaziz tražići od njega da ga onaj e, smijeni, pa je Abdula, Omer ibn Abdulaziz to uradio, postavio je kao e, onoga Kadiju, Basri, e, Kadiju e, Basri e, Hasana el Basrija. Kada je prihvatio Ijas Kadiluku Basri ulema se obradovala do te onaj mjeri da su se sastavili, spojili se Hasan al-Basri i Muhammed ibn Sirin i otišli da ga poselame. Kaže, pa i ja se zaplaku. Kažu njemu, što plačiš? Kaže, trojica su vrsta kadija. Kaže, dvojica u džehennem, jedan u džennet. Kažu oni njemu, pa je se čuo za riječe uzvišno kad kaže, da ude Suleiman i Dehkumani fil hart. I Daud i Suleiman, i Suleiman kad su raspravljali o usjevima, kad su presuđivali o usjevima, Pa zatim Allah Đešanu kaže وَكُلَنْ آتَيْنَا حُكْمَنُ عِلْمَا Svakom od njih smo dali mudrost i znanje. Kaže, zatim je onaj sjeo pred ljude i toga prvog dana je završio 70 slučajeva. Kaže se za njega da je najviše ličio Šurejh el-Hadiju. Prenosi se također da kada bi kada ne bi znao neku meselu da riješi, poslao bi ljude kod Mohameda ibn Sirina da pojasne njemu da mu on pomogne oko tih mesela. <clears throat> govori za sebe. Sa ljudima, kaže, razgovaram sa pola pameti. Ako mi kaj dođu dva parničara, sakup mi, kaže, cijelu svoju pamet. Nekim je čovjek rekao, čudiš se, kaže, svojim stavovima. Kaže da se ne čudim svojim stavovima, ne bi nikad mogao biti kadija. Neki mu reče, imaš, kaže, mnogo stvari koje se ne sviđaju. Kaže, šta se, kaže, ne sviđa, kaže, kod meni? E, presuđuješ prije nego što razmisliš. Sjediš na jednom mjestu odnosno sjediš na mjestu na kojem sjediš, ne sjediš sa svakim, biraš kaj sa kim ćeš sjediti. I nosaš, kaže, grubu odjeću. Kaže njemu, šta ti više smeta, dvije ili tri stvari, kaj smetanjem sve tri stvari u tebi. Kaže, ja prije svatim nego što ljudi kaj završe svoju parnicu. to kaže, donesem brzo i presudu. Druga stvar, kaže, sjedim samo sa onima koji me poštuju i koji me cijene. I treća stvar, nosim, kaže, odjeću da me štiti od onoga što treba štiti, a ne da ja nju. Dakle, neću nešto lijepo da odjenem, pa da moram paziti na to lijepo. Nosiš original, pa nemoja se ispira, nemoja se podari. Došla su mu, kaže, dva parničara, pa jedan rekao da je kod ovog drugog ostavio i metak, a ovaj drugi kaže, nije kod mene ništa ostavio. Kaže, pita on ovoga što je uh, oštećen, kaže, gdje se ostavio pare? Kaže, ostavio sam pare tu i tu. Dakle, onaj, uh, on je pronašao i ne da mi. Kaže, idi, pa donesi mi kaj samo jedan list sa tog drveta. Kaže, pa otišao, ovaj sjedi, a i ja gledam u njega. Kaže, jel stigu? Još kaže, nije. Vrate ga, kaže dok ti kaže znaš gdje je drvo, kaj ti znaš gdje su pare, ti iskaj njemu pare i uzeo. I kaj je presudio da mu onaj, naredio da mu vrati pare. <clears throat> Također, <clears throat> došao mi je čovjek koji se požalio na drugoga, kaže, ostavio sam svoj imetak kod njega na povjerenje, pa je odbio da mi ga vrati. Kaže, hajde dođi mi, kaže, sutra. Dođi mi, kaže, sutra. Onaj koji je, kod koga je trebao da bude imetak. dođi mi, kaže, sutra. Kaže, taj lopov, kaže o njemu. Imamo, kaže, puno imetka u haznama. Hoćemo da ostajemo da nam budeš ti čuvar. Kaže, dobro. Kada dogovorit ćemo se kada ćeš preuzeti hazne onaj, naše, da čuvaš naše blago. Pa je otišao ovaj lop. I onda pozove onoga oštećenog, kaže, idi kod njega i zatraži svoje pare. Ovaj ode i tamo, kaže, hoćem dati moje, kaže, hoću ti dati jer ono što je trebao da vrati je malo u odnosu na ono što bi dobio. Kaže, pa je vratio. Pa je vratio, a onda je otišao strapa <laughs> kod Ijasa. Kaže, Ijas, što se došao kad da budem čuvar vaših hazni? Kad da budeš čuvar, ko što se kaže, onome me je negirao, pa ne daš, pa posle vratio. Kaže, maknite lopova ispred nas. Kaže, in neke ente hajn, tiska je samo obična varalca. Došla su dvojica kod njih parčara, pa su mu rekli, kupac i prodavac. Kaže, kupac, prodao mi je robkinju, a malo je koblentava. Kaže jas, njoj, dovedite je pred mene. Pita on nju, koja ti je noga kraća? Kaže ova. A normalno hoda, ali je kraća noga. Kaže on njoj, znaš kada si rođena? Kaže, znam. Kaže, nije ova dobra. Ona, niko ne zna kada je rođena, osim njega, on zna kada je rođena. Kaže, vrati je, vrati je. <clears throat> Kaže Ibn Asakir, prenosi se da ja čuo glas žene iz njene kuće. Pa je rekao, ova žena je trudna i ono što nosi u utrobi je dječak. Kad je rodila, rodila je dječaka. Pa su ga pitali kako se znao. Kaže, čuo sam joj glas, a glas joj je bio glas trudne žene, teško je govorila. Ali, kaže, toliko imala prodoran glas da sam znao da nosi dječaka. Pa, kaže, prošlo je vrijeme, prošlo je dugo vremena, pa su vidjeli tog dječaka kako se otkupljuje kao rob kaže i ja snima ono dijete što sam rekao da je njegova mati vrisnula onda, ona je, ono je njegov, on njeno dijete. Pa su kada raspitali se pa kada je to bilo dijete od one majke. Prvo se od Malka, on od Zuherija, on od Ebu Bekra, kada je došao neki čovjek od Ijasa pa mu je rekao kako se zoveš, kaže Ebu Lanfer. Kaže, od, Elem, od Ebu Lanfera se ne, pri, ne prihvata svjedočenje. Ebu Lanfer ili Ebu Amber. Dakle, otac se, sam sebi pohvalio, kaže od njega se šehadet ne prihvata. Kaže, Severi prenosi od Ameša, puste me kaj do Ijasa, da, da vidim se sa Ijasom. Puste me, kaže, do Ijasa, jer kad god završi, kaže, neki hadis, ja ga, kaže, od njega, odnosno kad završi neku priču, ja, kaže, od njega to zapamtim. Kaže, svaki čovjek koji ne poznaje sebe je ahmak, a ja, kaže, znam da je moj, kaže, grije što puno pričam. Kad mu je umrla mati, zaplako je, pa ga pital što plačeš, kaže, imao sam dvoja vrata otvorena prema dženetu, jedna su mi sad zatvorena. Njegov otac za njega je rekao, svi ljudi rađali su sinova, ja sam rodio oca. Dakle, toliko je bio pametan da je bio pametniji od svog oca. Hamide, Kaže, njegovi prijatelji su sjedlo kod njega, zapisivali su njegove riječi. Zapisivali su njegove riječi što, što bi im prenosio. Kaže, pa je vidio kako je čovjek jedan sjeo i na malo uzvišenije mjesto, dakle, odnosno, odnosno na ostale. Pa je rekao, ovo je, kaže, čovjek učen, radi u halifnoj palači, u pisarnici, ali alim. Traži svoga slugu slijepoga. Kaže on njemu, tek je sjeo, kaže kako se skontuo? Kaže, sjeo je iza svih u vas da može da vidi. Kad god bi neko prošao, gledao bi. Kad je prvi slijep čovjek prošao, on ga je uhvatio, okrenuo ga je, pa sam vidio da traži onaj slogu slijepog u lijevo oko. Kad je tako je bilo ko što je i rekao. Dakle, ovdje se ističe njegova moć zaključivanja kako je mogao brzo da zaključi stvari. Tamam. Zatim je nastala 123. godina. Hiržetska medajni kaže ove godine je Hakan je poginuo od ruke Eseda ibn Abdullaha al Kusarija. Nakon toga su Turkmeni bili rastureni, dakle raštrkani na sve strane. Turkmeni su bili velik udarac muslimanima, posebno jer su muslimani toga vremena stigli do današnjeg Pekinga. Pa su onaj se pobojali muslimani šta će Turkmeni uraditi, hoće li ponovo napadati na muslimanske zemlje, šta će sa njima i tako dalje, da je došlo do e, sastanka između Turkmena i muslimana i oni su tu postavili svoje uslove pred halif, postavili halifi, odnosno namjestnik halifnom, da kogod od njih otpadne od islama, da ga se ne smije ubiti, da ako on neko od muslimana zarobe, da nema pravo da se taje vrati. Pa je onaj, on napisao pismo Hišamu i rekao imam takav i takav problem sa Turkmenima, šta ću? A Ulema se pobunila. Ulema je rekla nemoj pristajati na te uslove. Dakle, ne možeš pristati te uslove. Kaže, Hišam je razmatrao njihovu situaciju pa je rekao toliko su nanijeli bula i onaj ne nedaća muslimanima da je muslimanska država non stop pod njihovim napadom. Prihvati njihove, kaže, uslove onaj i neka im bude tako. Nakon toga je Jusuf ibn Omer zatražio da mu se pripoji e, Horasan, jer su govorili o Nasru ibn Sejaru, da je Nasr ibn Sejar bio star čovjek, da nije dobro čuo, da nije prepoznavao ljude osim kad im se približio, da, i, da nije mogao da prepozna ljude osim kad im čuo glas i to ako udu blizu njega. Međutim, Hišam je odbio i ostavio ga je kao namjesnikom uh, Horasana i nije ga pripojio Jusuf ibn Omer. Ove godine preselio je Mohamed ibn Vasija, kaže on prvi koji će biti pro, pro, odnosno pozvan na sunjem danu da mu se presudi i bit će i kadije. Zatim je rekao pet stvari u umrtvljuju srce, grijeh učinjen nakon grijeha, e, društvo sa smrtnicima, pa, e, sa mrtvim ljudima. Pa su mu rekli ko su ti mrtvaci sa kojima se može sjediti. Kaže, bogataši koji rasipaju svoj metak i nepravedni vladari. Zatim stalne žalbe ona je žena, zatim razgovor stalno sa ženama i onaj koji non stop se ne odvaja od svoje porodice. Malik ibn Dirar kaže, zamirio sam, zavidio sam, ili glipta pozitivna zavist, kaže, zamirio sam čovjeku čiji je život bio udoban, a on nije bio zadovoljan sa njim. Kaže Mu uh, e, Muhammed ibn Vasija, najviše kaj zavidim čovjeku, najviše zavidim, kaže, čovjeku koji ostane, odnosno osvane ujutru glad, gladan, a on zadovoljan Allahom. Također se prenosi da je sultan, odnosno halifa, poslao nešto malo više imetka Malik ibn Dinaru i Mohamed ibn Vasija. Pa Mohamed ibn Vasija odbio taj imetak, a Malik ibn Dinar uzio ga. Pa odkupio ne znam koliko robova i oslobodio robove. Pa dođe mu Mohamed ibn Vasija i kaže Maliku, kako te nije, kaže, onaj sramota da uzmaš ti imetak, tebi imetak ne treba. Kaže, te pita je moja prijatelj šta sam radio. Kaže, otkupio je robove i pustio ih. Kaže, dobro, hajde mi, kaže, reci, jel ti srce prema vladaru ko što je bilo i prije? Kaže, pa je onda onaj Malik ibn Dinar uzeo prašnu, bacio se po glavi. Kaže, sad znam zašto je Muhammed onaj kod Allaha priznati od mene. Malik je obični himar, to jeste magare. Zatim je nastala 124. godina. Te godine Suleiman ibn Hišam i Abdomeliki napao na Bizantiju. E, u tom svom pohodu protiv e, Liona, e, kralja ili namjest, odnosno jest kralja e, Konstantin grada ili današnjeg dila Turske, kaže, izvojevao je pobjede protiv njega u tim svojim pobjedama i zarobio, međutim, nije došlo do nekih većih okršaja. Ove godine su se oni koji su pozivali na Abasijsku <clears throat> dinastiju, odnosno na njihov hilafet, krenuli su prema onaj Meki. U vrijeme dok je bio Hadel Husar još namjesnik, pa je Jusuf ibn Omer ih onaj, pohapsio, a onda se, kaže, našli u zatvoru sa pojedincima od tih koji su bili između njih, između njih se istakoje neki mladić onaj, iz Sinda. Kaže, ništa mu nije bilo naređeno, to nije uradio, pa su ga odkupili za 400 dirhema i onda su ga posle koristili za svoje, onaj, eh, da kažem, ciljeve kada su slali nekome da pregovara, o tome će kaže, nešto biti više govora. Te godine je preselio Muhammed ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas, taj čovjek kojim su oni htjeli da, da se da na njega pređe hilafe. Te godine je preselio Qasim ibn Abi Beze, Ebu Abdela Meki, Harija, oslobođen je rob Abdullah ibn Saiba, istaknuti i Tabin. Te godine je preselio Zuheri, Mohamed ibn Muslim ibn Bejdullah ibn Abdullah, Kureši je Zuheri, jedan od istaknutih imama i Islama. Hafiz ibn Sakir prinosio Zuheriju, kaže, e, stavnike Medine je pogodila velika glad, pa je onaj Zuheri napisao pismo Meliku da je u teškom stanju, pa ga je, odnosno, posjetio ga, pa on njemu kaže, od koga si ti? Kaže, ja sam tako, tako, tako, tako, dok se nisi povijedal kod djeda, pa je vidio da njegove familije. Kaže, jesi li Hafiz? Kaže, jesam. Znadeš li, onaj, poznaješ li e, Farajdi Sunen? Farajdi, dakle, osnove vjere Akidu i tako dalje, i onaj Miraz i mnogi druge stvari. I Sunete Allahom, pa kaže, kaj, onaj poznajem. Kaže, pa je vratio moje dugove i od, naredio da mi se dadne plata iz njihove hazne. A onda je rekao, idi u Medinu, traži znanje. Zuher je rođen 58. godine na kraj hilafeta Muavije radijallahu anhu. Bio je nizak, imao je rijetku bradu, imao je nekoliko dlačica na oba dvije strane i nešto dugi dlaka ovdje na sredini. Kur'an je naučio za 88 dana na pamet. Sjedio je pred Sejdom ibn Musejbom 8 godina. Kaže, njegova koljena se nisu odvajala od Sejdovih koljena. Služio Bedullah ibn Abdullaha do te mjere da mu je onaj kuhao vodu ili pripremao vodu E, islanu vodu iz koje je odvajao so da može ovaj da se abdesti. Prepisivao je hadise, čak što više se onaj za njega kaže da se posvećivao sunetima ashaba nakon što je završio sunete Allahova poslanika sallallahu alaihi veselem. Hišam ibn Abdul Melik je zamolio Zuherija da mu napiše zbirku hadisa, kada je pa je napisao zbirku hadisa u kojoj je bilo 400 hadisa pa ga je onda pozvao drugom prilikom Hišam i rekao djeca zagubila onu knjigu dem kaže napiši drugu nemoj se kaže pa je napisao drugu a onda je Hišam imam daleko uzeo a nije bio izgubio uzeo usporedio kaže ni jedan se harf nije razlikovao između te dvije knjige rahmehullahu taala Nesai kaže najbolji senedi koji se prenosi su od Zuherija, od Ali ibn Huseina, od njegovog oca, od njegovog djeda Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Kaže, ne postoji hadisa kojim, se susreo, kojim sam se susreo, a da ga nisam iskoristio. Znao sam prat tri dana sa Sejda sa jeba da mi kaže samo jedan hadis. Kada je preselio, zamolio je da se zakopa pored puta. Pa kaže, Evzaj, Evzaj je stao pored njegovog kabura i rekao, o kaburu, koliko je znanja i blagosti u tebi, o kaburu, koliko je nauke i plementosti se sakupilo i rivajeta i propisa u tebi. Kaže pa onda zaplaku. Kaže se za njega, rahmehullahu ta'ala, da je toliko bio blagonaklon prema siromasima, da nikad nikoga nije vratio da mu dao. A kad mu nestalo, kad je para kod njega posudio, pa bi dao sirotinje, onda posle to vraću. Kaže, jednom prilikom Ibn Šihab, to jeste Zuheri, jer se Ibn Šihab je njegov pradjed. Uh, eh, Šihab je njegov pradjed. Kaže, upit, upitali su neki od Benu Umeja o Sejdu Ibn Sajebu, pa on kaže i, njihovo zna, i njegovo znanje i njegovo stanje je tako i tako, pa ga je pohvalio. A onda kad se Ibn Šihab susreo sa Sejdom Ibn Sajebom, poselamio ga, on je krenuo glavu od njega. Po njem kaže, Sejde, šta sam uradio? Nikad o te bloše nisam pričao. Kad je spomnio sme u društvu Beni Umeje, a ti znaš ja da ne volim da se priča o meni pred njima. Upitan je njegov bratić. Kaže, je li tvoj Amidža koristio miris? Kaže, moj Amidža je koristio toliko miris da je prut koji me koristio za svoju jahalcu mirsu, ona, znate kako se čuje jahalca, kako se čuju bičevi. Dakle, čuje se na, na kožu i na onaj balegu. Ove godine je preselio Bilal ibn Sa'ad, ibn Tamime Sekun ibn Amr, jedan od Zahida Abida, također ona, njegov otac je bio uh, ashab Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovde Ibn Kathir spomeni Džada Ibn Dirhema. Džad Ibn Dirhem jedan od onih koji su negirali, odnosno koji su tvrdili da je Kur'an stvoren, negirali Allahova svojnatela svojstva. Mervan Džadi ili Mervan el-Himar, on se njemu pripisuje kao dakle jedan od njegovih onaj podanika. Njegov šejh je bio Džad ibn Dirhem. E, porijeklo mu iz Horasana, kaže se da je bio oslobođen rod plemena, odnosno jel, samo, samo porodice Beni Mervan. E, nastavljen je bio u Damasku. Ibn Asakir kaže, Džad je svoj novotari uzeo od Bejana ibn Semana, a Bejane je uzeo od Talta ibn onaga, e, sestre Lubejda ibn Asama. A Lubejda ibn Asam je bio ko? Koji je otruo Allahov poslanika sallallahu alaihi sellem, odnosno koji je potruo sihra Allahov poslanika sallallahu alaihi sellem. A Lubejda je bio iz uh, Jemena. Ja sam to spominio, ono ovdje spominje tu predaju, onaj, njega je Halid nakon hutbe za Bajram rekao, o ljudi, kolite vaše kurbane, kom Allah ukabuli vaše kurbane, ja ću kaj danas kurbanti džada ibn Dirhema. Kaže, on tvrdi da Allah nije uzeo Ibrahima za Halila i da nije sam usom razgovarao govorom. Allah je uzvišeni za onoga što džad tvrdi, ona veliki grijeh je iznio. Zatim je, kaže, spustio njegovu glavu na prvu stepencu, onoga minbere i tu mu odvojio glavu od tijela, da ne kažemo ga kurbanio. U stvari, oni reku rekao, ja ću kaj danas kurbanti njega. Kaže Vehb ibn Munebih se raspravio sa njim, pa kaže njemu, nakon što je došlo do velike rasprave o Allahom i menima i njegovim svojstvima, kaže o njemu, ja džad, ja kaže, gledam tebe, vidim da ćeš kaže, biti uništen. Ako se ne pokaješ od onoga, tako je bilo, odnosno Allah je dao da pogine takav način da je bio ubijen, kao sam malo prije spomenuo. Zatim je nastala 125. godina. Ove godine je preselio Hišam Imran Abdul Veliki bin Merovan, Rahmehullah Ta'ala, čak što više kaže se da je njegov hilafet bio kraj hilafeta Beni Umeje. On je bio Hišam ibn Abdumelik ibn Meruan ibn Hakim ibn Al-As ibn Umeje ibn Abdušems. Kažu braća koji slušaju onaj, e, pomoćem reći, pod, online, kažu sve, sve kaže dobro, ali ona imena kad ne meremo, kad upamtimo, ni jedno. Ni jedno. Nije veze, Hišam ibn Abdumelik, o njemu danas pričamo. Njemu je hilafet e, prisignut nakon smrti njegovog brata Jezida ibn Melika po njegovoj oporuci. To je bilo u stvari imao je 34 godine, bio je izrazito lijep, farbao se crnom crnom knom i kosu i bradu. Bio je četvrto dijete od Abdul Melika. Abdul Melik je usnio jedan san pa je poslao nekoga da upita da je ibn Musaiba šta mu znači taj san, a to jeste usnio je da se pomokrio četiri puta u mihravu pa je Sejid rekao da će četiri njegova sina biti halife nakon njega, tako je i bilo. Bio je blag, čak što više nekoga je čovjeka onaj jednom prilikom uvrijedio, pa mu je neko rekao, zar men ta, tako govoriš, a ti kaže, Allahov halifa na zem, to jest Allah te postavio kao namjesnikom nakon, njegovog, nakon tvoga brata i nakon tako dalje, spomenuo mu je onaj tu lozu, kaže pa se onaj postidio. Hajde, kaže, gdje ti men, kaže, vrati, kaj da budem, kaže, poput tebi, nekulturan. Pa dobro, kaj dejati, kaj je platim, kaj platit ti ne možeš. Pa de, kaže, onaj, onaj halale kaže, prepuštam te Allahu, zatim tebi. To jeste, opet ćemo se pažiti na sudnjem danu. Kad je nakon toga nikad više, on rekao je, nikad više neću nikoga u, uvrijediti. On ne smijete, i dobro, dobro je, Hadžija, dobro su noćas. Kaže, prenosi se desme i od Ebu Zenada, od Munzira ibn eh, Ubeja, kaže, Eh, nakon njegove smrti smo zatekli 12.000 odijela u njegovoj hazni. Hišam se požalio svome ocu na tri stvari – kaže, ne smijem se popiti na mimberu da držim onaj vaz. Druga stvar, ne mogu da jedem hranu, nikakvu hranu. Treća stvar, imam stotinu lijepih robkinja, ne mogu ni jednu da priđem. Pa mu je otac odgovorio, kad se popneš na mimberu, gledaj, kaže, on je zadnji kod vrata, on se daleko ne vidiš njihove reakcije. Što se tiče, kaže, hrane, reci, kaže, svome kuharu, ti kuharaš te boje. Pa od svake uzmi, kaže, pojedan zalogaj da probaš, naješćeš se. A što se tiče, kaže, tih robkinja, traži najbjelju, među njima ona ti je najljepša. Kaže se jednog dana da je Hišam izašao, bio je tužan, pa ga je neko upitao zašto si tužan. Emir al-Mu'minin kaže kako da ne budem tužan kad su muneđime, muneđimi su astrolozi, to jest oni koji proročuju sudbinu. Kaže kad su astrolozi rekli da mi je života ostalo još 33 dana. Pa smo kada zapisali to, a onda kad je došao taj 33. dan, rekao je da mu se donese lijek, jer je zadnji put kad je osjetio onaj paranje po prsima, dakle bol u prsima, taj lijek mu je, lijek mu je pomogao. Kaže, pa sam došao, a on je uzeo, onda osjetio još veći bol nakon tog lijeka. I ostao je da ječi čitao noć, kaže, kad sam izašao iz kuće, čuo sam kako žene plaču za njim. Umro je u, u srijedu, 125. godine, imao je 75 godina. Dženazmu je klanjao Veledibni jezid ibn Abdul Melek. Njegov hilafet je trajao 19 godina, 7 mjeseci i 11 dana. Ima jedna predaja koju ovdje Ibn Kathir spomenuo i spomenuo i kaže da je ona čudna i munker. Dakle, ne, opće nepoznata predaja, to jeste da niko ne može vladati više od 20 godina. Pripisuje se Allahom poslaniku, sallallahu alaihi sallam. Kaže Ibn Kathir, nakon što je umro Hišam ibn Abdul Melik, umro, umrla je vlast Benu Umeje. Zatim je, kaže, ugašen je džihad na Allahovom putu i nije više bio kao što je bio u njihovim danima. Nakon toga je došlo do velikih razilaženja zatim je hilafet prešao u Benu Abbas, to jeste Abbasije su preuzele hilafet, o čem će biti onaj govora u narodnim šala susretima. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammed wa ala Muhammed wa zakon khayra jaza. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي